La deveno de heimai catoi Hundoi, birdoi, cae catoi estas la pli amatai dur lot bestoi en Brasilo, versaine en la tuta mondo. Hundoi cae catoi estas sociemai, caresemai, bone adaptigas alla heima vivo, cae ec bonfaras alla homa humoro, cae mensa sano. La ciferoi estas impresai. Sesdec milionoi da hondoi, quardec milionoi da birdoi, tridec milionoi da catoi vivas en Brasilei reimoi. Lasta tempe esploristoi en la Universitato de Romo detale studas la devenon de catoi, felis catus, kiel heimai bestoi. Genetica e analiso trovis che tiu fenomeno comencidis probable in la norda regiono de Africo. Antauai el trovoi in Europa versaine estis de sovagiae catoi de alia spezio, felis silvestris. Tamen, la italae sciencistoi annonsis citiun novajon, kiel provisoran char mancas ancora analisi la geneticon de egiptai catoi. Ciel oniscias, artai obiectoi en Egiptuio unua se montris catoin en heimai situatioi. Il ein, la nordo de Africo cae la regiono del rivero Nilo, shainas generale montri, almenau parte, la comenson de convivado inter homoi cae catoi. En Europo tiu proxima convivado comencidis nur en la dua au unua iarcento antau Cristo, ciam Romo farigis potenza regno cae helpis la disvastigadon de catoi tien cien giai armeoi alvenis. La geneticistoi examinis septec genaroin, aroin da donoa structuroi de antiquae felisoi el periodo de dec unu mil iaroi gis la dec naua iarcento. Ili analisis ancau genaroin de vivantai sovagicatoi el diversae regionoi. Uno faculo declaris che studo de la deveno de catoi estas aparte malfacilai. Char la diferenzoi inter heimai cae sovagiai catoi estas foie subtilai. Crome, existas plurei specioi de sovagi catoi quiui mixigis inter si en complica maniero, gis la apero de la non tempa heima cato. Eble la analizado de Egiptae pra catoi fine montros la momenton ciam catoi vere farigis familianoi de homoi. Oni ofte prescribas catoin ciel sendependain, memfidain, iom misterain, charmain bestoin cun hipnotai oculoi se iugi laula malfacilo compreni ilian devenon, eble prave.